Du lyssnar på premiäravsnittet av Jenny och vänner med mig, Jenny Sett. Det är en ny podcast om den allra bästa nya musiken. Och här i första avsnittet så är vi på Röda rummet på klubben Under bron här i Stockholm. Första gästen ut är Lisa Millberg, en av mina absoluta favoritbloggare. Och det är hon och jag som väljer kvällens låtar. Först ut är Bilal. I've been watching you getting down from the way you're moving. You look like you're from the west side part of town, girl. You ain't gotta talk a lick, body talk a lot of shit. Got one question: Could you roll with a cat like me? I could take you where you want. question. Could you roll with a cat like me? Ooh. Look like you took your good shoes off the shelf. Look like you took your good shoes off the shelf. Girl, shine. So bright, I could only see you and nobody else. I can only see you and nobody else. Girl, hey, how'd you do it? got me back up on my 90s kick. Yeah. BBD, talking about the girl was poison. Well, if the devil wears Prada, this is hell, girl. It gets hot when you come close to me. Love, drug, potion me. Burn like 151. I think you're so much fun, girl. Got you right here with me. No place I'd rather be. You could be my number one. You look like so much fun, girl. <laughs> lyssnar på Jenny och vänner, en eh, splirrans ny podcast som leds av mig, Jenny Sett. Första gästen ut, är Lisa Millberg. Hallå! Hallå! Hur är läget? <laughs> det är jättebra. Det är väldigt roligt att vara här. Ja, vad skönt. Vi sitter ju här i ett väldigt mörkt och rött rum. Mm. Röda rummet eh, på klubben Under bron i Skanstull här i Stockholm. Mm. Har du fått någon fredagskänsla? Verkligen. <laughs> Absolut. <laughs> Gud vad. Och inte fredagskänsla redan. ja. Nej men eh, ja, Bilal hjälpte till där också. Ja, mm. Bilal, första låten ut. Mm. Uh, jag ska bara säga att om det är någon som inte känner igen ditt namn, man kan, man kan höra dig som sångerska i The Concretes. Mm, men, om man går långt tillbaka i tiden. Om man går långt tillbaka. <laughs> Mm. Men mm. här ikväll så är det ju här i egenskap av eh, music lover kan man säga. absolut. Uh, och för att jag avgjorde din blogg som du har på PSL, SVTs musiksajt. Det var ju roligt att höra. Där hittar man alltid många fina guldkorn. Mm. Bilal har du valt mm. idag. Mm. Uh, den här låten heter West Side, Girl. West, West Side Girl. Ja. Vad är det för låt? Varför gillar du den? Um, Eh, ja du, jag är, dels gillar jag allt som plaskar. <laughs> Den är väldigt så här blöt, plaskig. Plaskig? På vilket sätt? <laughs> Hela bitet är väldigt, låter som att han har spelat det under en liten hinna av vatten. Ah. Ja. Sen gillar jag nog också, jag har liksom kommit på att är, jag gillar all musik som är trevlig. <laughs> Gud vad mysigt. Ja, jag gillar allt som är trevligt. N Och den här är väldigt, väldigt trevlig. När insåg du det? Det har jag nog alltid vetat. Men sen så är min definition av trevlig ganska vid. Just. Men eh, ja, det, det, ska alltid finnas något trevligt i det. Ja, men jag, jag kan känna igen det där lite. Jag, jag, har nog inte alltid varit inne på den trevliga och mysiga musiken. Och det, det är inte alltid den som har varit sådär cool heller. Nej, man ska säga. Men nej. nu senaste åren så känns det som att det trevliga är på väg tillbaka. Eller håller mm. du med om mm. det? Jag kan nog hitta trevlighet i, eh, i där andra skulle få söka länge också. Så att, eh, men, ja, det är lite luddigt det där. Men det är, sen är det en annan grej. Jag försöker undvika det för det finns inget bra ord på svenska. Men jag gillar allting som har ett så kallat groove. Ooh. Mm. V vad hittar man groovet i den här låten? I, i, det, i det, i det där plaskblöta kompet igen. Det är ju, ja. Bilal är ju en, en sån där sångare som har dykt upp eh, ganska länge på olika raplåtar och i, mm. i den här förra vågen av neo soul mm, så eh, ja, var han ju väldigt populär. Det känns men nu känns det som att kanske sångare som så Miguel och kanske Frank Ocean har bäddat lite för en sån här comeback. För det känns lite som en comeback, eller hur? Ja, det gör det absolut. Det är väl hans, vad är det, tredje eller fjärde skiva eller något. Men det, han är ju i, för att vara i den här branschen, super, super gammal. Mm. 100 år gammal. Säkert lika gammal som oss. Precis. <laughs> vi fortsätter, vi ska inte prata så mycket ikväll, vi ska låta musiken eh, förhöras så mycket som det bara går. Mm. Uh, vi fortsätter med uh, Cat Power tillsammans med Angel Hayes. Mm. doors knock on the floor tops, and I shake you till your core drops. And I try to wrap my hands around the way that you throw yours up. Mm, it sure sucks, and you bleed me once I'm tore up. And I open up till I open up, and you scream until that door shuts. Breathe tight till my chest aches, and my heart bursts, and my head space. And I pick out all the trains of thought that make a stop on my x ray. Huh, worst best case, and I wanna run till my legs shake. But you know all the things to do to get you back to your bed space. And so, Try to think around you, but that's hard to do when everything on planet Earth surrounds you, Manhattan. You are my favorite place to die. Right between the heart of all the good and bad you lie. Manhattan. Hotel room in the street below. People come and people go. say hey var det vi hörde här? Eh, Cat Power och Angel Haze mm. i en remix av Ryan Hemsworth. Gillade du Cat Power-albumet när det kom förra gången? Ja, jag gjorde det. Förvånansvärt. Eller jag har liksom alltid gillat henne. Men eh, jag, blev, jag tyckte det kändes som att hon kom tillbaka och var helt ny. Alltså, mm. sådär. Och egentligen kanske mer än att det är rakt igenom en jättebra skiva. Men jag gillade så mycket ambition, eller tonen i det. kändes så här modigt och nytt och bra därför. Kanske mer än något annat egentligen. Ja, ja jag tyckte också den var jättebra. Och Angel Hayes var ju ett annat sånt där namn. Hon var ju ny förra året. Någon som man så upptäckte. Mm. Och, Henne är jag ju helt tokig Alltså jag tycker hon är ett sånt snille. Va varför det? Nej, dels så tycker jag att hon är genial, alltså väldigt duktig rent rap-tekniskt som man brukar säga. Mm. <laughs> Även hon, är ju, hon har ju världens snabbaste mun på något sätt. Ja. Sen är hon otroligt, det är ju, om man ska prata om modig så är hon väldigt modig. Hon gjorde ju den här låten över Eminems gamla garderobslåt och hon berättar lite om eh, väldigt personliga upplevelser när hon blev Molested och så när hon var liten. Det var ju väldigt smärtsam lyssning. Men det är ja, fruktansvärt är... utlämnande låt. Man ja, vrider på sig när man hör den. Men verkligen. Modigt. modigt. Mm. Ja, och inte nog med det, de här två grymma tjejerna. Ryan Hemsworth känns mm. också som en sån där snubbe som de senaste åren verkligen har eh, varit en sån där producentfavorit. Ja, Han är i stan idag. Ja. Det ska vi inte tipsa så mycket om, för jag vill att alla ska komma hit till Röda rummet och mm, hänga Jag är liksom inte ens så övertygad om honom. Alltså? Jag tycker det är det som är grejen. Jag tycker att han, den här är fantastisk, men när han gjorde Frank Oceans eh, Thinking about you, mm. den kan jag liksom fortfarande inte förstå. För mig är det som att lyssna på Frank Ocean inne i en arkadhall. Alltså jag tyckte han tog allt som var mäktigt med låten och bara la på syntarpeggion. Alltså han gjorde den lite tycker... burkigare än vad den Men den är så maxad liksom. Ja. Det är inget för det som är mäktigt med originalet, är att den är så minimalistisk. Lyssna på Lisa, skit i Ren Hemsworth, <laughs> kom till Underbron. <laughs> vi fortsätter med en eh, annan superhyllad kille som alla snackar om eh, här om året. Vem är han? Vem är han? Ja, det, är, det, är, James Blake. ja, det, det. Eh, vi har väntat på hans nya låt och nu mm. är den här. Mm. Vad, finns det något att säga om den innan vi lyssnar? Det smyger igång här i bakgrunden. Vi pratar lite om honom efteråt kanske. Ah, Okej. Okay. Ja. show, show me where you fit. So show me where you fit. Always. Oh, so show me why you're strong. Nor everybody else. We're alone. Du lyssnar på Jenny och vänner, en eh, ny podcast med mig, Jenny Zett, där jag varje vecka bjuder in en eh, musikälskare som jag tycker lite extra mycket om. Eh, kvällens vän, premiärvännen, Lisa Milberg. Hej! Hur tycker du det går hittills? Jag tycker det går bra. Jag, tycker, jag känner mig väldigt trygg i dina händer. Så det är... <laughs> Vad skönt. Mm. Uh, det är ju du som väljer musiken ikväll kan man säga. Jag har petat in några låtar som kommer dyka upp uh, som små guldkorn. Men uh, det, det, är du som sätter prägel på den här första podden. Mm. vi hade James Blake här. Mm. Hans nya låt Retrograde, Retrograde heter den va? Mm. Ja. Mm. Vad, vad, vad har du för förhållande till James Blake? Jag kanske ska börja med att säga att det känns som att det var urtråkigt val utav mig för det är inte som att någon på hela internet kommer ha ej hört den här. Alltså det är ju liksom en låt som kommer få uppmärksamhet ändå. Du är så hipp, du vill eh, ligga i framkant. <laughs> Precis, <laughs> nej men jag, det, nej, det är faktiskt mest bara så att jag, jag tänkte att jag, så här, jag väljer någonting som, för det man vill göra är ju, man vill alltid spela någonting som folk annars kanske skulle missa. Det känns ja. lite som att det är därför man överhuvudtaget liksom, skriver om musik. Såklart. Eller så men sen så ty jag tycker han är, han är ändå så pass intressant för att det slog mig när jag lyssnade på den här att han det känns som att han är ganska mycket ansvarig för alla vi har, alltså så här Mickey Echo och Autre Neveu och alla, liksom, alla de här innerliga männen som har kommit. Eh. Det, det, finns en del innerliga det män. Det finns rätt många innerliga män, <laughs> på gott och ont. Man gillar rätt många av dem. Lite, ja, precis. Man gillar ju faktiskt än så länge rätt många av dem, men jag är väldigt nyfiken på hur man ska liksom återuppfinna R&B härnäst. Mm. härnäst. <laughs> För jag tror att det, måste liksom ta vägen någonstans. Ja. Blev du eh, glad eller besviken eller överraskad när du hörde den här nya? Inget av det, jag säga. <laughs> Jag, jag, tycker att han har en jäkla bra pipa faktiskt, det måste jag säga. Jag tycker att han har en väldigt, väldigt fin röst. Mm. Eh, sen, sen, vet jag att folk tyckte att det var så himla, att den var så här kraftfull mot vad han brukar vara. Jag tycker det låter ganska precis som det brukar. Mm. Mm. Så varken bu eller bä, men ganska nöjd. Ja, men mer bä än... bä, bä är alltså det positiva. Nej, <laughs> jag vet inte. Eh, mer, bä, mer bä än bu, definitivt. Men eh, framförallt så tycker jag att det är intressant att, vad han har gett oss sen dess på något sätt. Ja. Alltså. Mm. Vi, vi, väljer lite låtar här ikväll. Du, du väljer de flesta. Det är någon slags blandning av så här, super, super nya grejer mm. eh, och lite låtar från senaste månaden. Vilket sammanfattar kanske lite vad som har hänt sedan eh, nyår. Kanske man kan säga. Ja, det kan man säga, absolut. Jag, jag har petat in en låt nu som vi hör i bakgrunden. En eh, snubbe som heter Tourist. Mm. Eh, också så London-kille som rör sig i något slags eh, ja, det som händer efter R&B och efter mm. post-dubsteppen, det här fula fula ordet. Mm. <laughs> jag gillar hans förra singel väldigt mycket. Eh, den här kom nu i veckan heter Have No Fear. Och också ännu ett bevis på att eh, bandnamnen är helt slut. Yes. Mm. Thank you. Det här var eh, producenten med det fantasifulla namnet, eh, om man är väldigt, <laughs> väldigt snäll, Tourist med mm. punkt på mm. slutet mm. för att särskilja sig lite. Du sa att eh, bandnamnen och mm, artistnamnen börjar ta slut. Ja, det känns det, nu känns det ju väldigt, det är just den här känslan av att folk har så här, öppnat en ordbok och bara tryckt ner fingret någonstans och bara, ja det är det det blir. Tourist, det, blir det är perfekt. jag. <laughs> I have no fear heter den här låten i alla fall. Jag tycker mm. den är så himla himla bra, en av de låtarna som jag har lyssnat mest på nu i veckan. Mm. Uh, och vi pratade ju om eh, London Londonmannen. Det här mm. var ju en sån, James Blake, en från London från början? Jag vet inte, han rör sig ja, där i alla fall. Han, han är i alla fall där, därifrån nu. <laughs> <laughs> Precis. Mm. Uh, vi ska alldeles snart lyssna på en annan snubbe från London. Mm. Vem då? Dean Blunt som är kanske eventuellt ena halvan av Hype Williams. Alltså han är med i Hype Williams men Hype Williams är fortfarande ett mysterium för mig så att jag... Hype, Hype Williams det är ju alltså inte då den här uh, musikvideoregissören Hype Williams utan något... Nej eh, precis. <laughs> han är inte ena halvan av musikvideoregissören. <laughs> Men hela mm. den grejen då, att sno, eh, sno kändisars namn och eh, göra dem till sina egna artistnamn. V vad tycker du om det? Ja, du som är Det är ju lite ovanligt att man inte anstränger sig alls, för de flesta brukar ju liksom göra en chat faker, alltså göra en liten eh, touch av... Come eh, truth, precis. eller något sånt. Men här är det bara tuta och köra. Jag är helt för det. Det är väl... Ja, om man har det att välja på, eller Tourist, så är det väl bara att ta någon gammal musikvideoregissör. <laughs> the best in me. Said you bring out the best in me. I can never be down. you bring out the best in me. It's not about the things I did to you bring out the best in me. It's not about the possibility for we bring out the best in me. Said you bring out the best in me. Dean Blunt eh, räknar ner på låten Puppy. Mm, perfekt nedräkning till vår, så vi visste när vi skulle börja prata igen. Exakt. Mm. Vad, vad, tycker du om med den här låten? Det är inte, det är inte riktigt den fredagsparty-feelingen som vi nej. hoppas på ikväll. <laughs> nej, jag ber om ursäkt. Nej, jag tycker den är helt fantastisk. Jag är väldigt, väldigt svag för... Eh, dels så tror jag jag tänker på den väldigt mycket som en bror till eh, Dirty Beaches, den här Lord Knows Best. Mm -hmm, det vet inte jag vad det är. Och den ska du höra. Den är baserad på en François Hardy pianoslinga. Okay, och sen okay. är det en, en mans röst som eh, sjunger några få rader. Nu snurrar jag Lisa med fingret i luften här. Ja, jag är jättebra på det här med radio, mycket ja. <laughs> gester. Men, eh, och det här är precis samma upplägg, fast här har de, han har då tagit en liten bit av eh, Pink Floyds gamla låt Echoes, som i sin helhet är drygt 23 minuter lång. Oj, oj. Så en väldigt kort snutt av den och loopat och sen så är den här väldigt fina frasen “You bring out the best in me” som är liksom känns som hela kärnan i låten. Jag tycker den är superromantisk och eh, mm. eh, väldigt bra på alla sätt och vis. När jag hörde den, eh, när du skickade den till mig här innan idag så, så tänkte jag mycket på dels smog Alltså Bill, mm. Bill Callahan. Eh, och kanske lite. även Kurt Wagner från Lambshop. Det är ja, den där, eh, nu namedroppar vi tusen namn här, men eh, det, var, det, är någonting i den här supermullriga rösten eh, mm. eh, som är ganska likt. Men även eh, eh Jill Scott Heron och Bobby Womax, de här mm. återkomsterna som har varit nu de senaste två åren mm. med de här gamla raspiga rösterna som får höras på lite coolare beats. Mm. Ehm, det, Men det, det ligger ganska rätt i tiden på något sätt. Ja, det gör det verkligen. Det är också ett så himla bra exempel på att det liksom inte behövs så mycket. Man kan, de, han, alltså Dean Blunt är väldigt bra på just här koka någon slags atmosfär på en spik. Alltså att det behövs väldigt lite för att göra någonting super för kanske så fem, sju år sedan så hade jag ju tyckt att vad, vad är det här för mossigt och gubbigt mm. och, och fult. Men nu, nu känns det som att det ändå det, det, finns, eh, det finns någonting i det som man är lite sugen på igen. Mm, jag tycker det känns väldigt modernt. Ja. Mm. Uh, vi fortsätter med någonting uh, ganska annorlunda. Uh, mm. Vi tar upp det lite, det är en låt som jag har petat in i Jenny och vänner ikväll. <laughs> little bitches. We ain't taking no pictures. Smoke weed and blow kisses. Top speed and go missing. You should be embarrassed. Talking about me. Just shopping in Paris. Paris. Minding my business. It's just gold all of my chain. been like, fuck it, let's get let's Get it. but you love me, you just can't admit it. It's just gold all my chain, my chain. gold all my ring, my ring. gold all my watch. watch. Don't believe me, Joe, watch nigga, nigga, nigga. Gold all my chain, my chain. gold all my ring, me, nigga, nigga, chain, yeah. gold Gold nails, stepping out in all gold Chanel. Gold grill, gold yacht, stay fly. Say he wanna fly me round the whole world. DJ, champagne, not me. Plus the Phantom came with a chauffeur. Bum bitches, fall back, so wet. Plus you hoes ain't putting no work. Why, why, why you talking all that shit? Honestly, I don't give a fuck. You won't catch me with no broke nigga. I ain't taking no pictures. No middle finger to these bitches. Pop, pop rock to Molly, I'm dancing. Woo! Overseas, me and Cassie. Yeah. Fly bitches, get money. Gold all in my chain. My chain. Gold all in my ring. My ring. Gold all in my watch. My watch. Don't believe me, just watch. Nigga, nigga, nigga. Gold all in my chain. My chain. but we mashing though. With the top chopped off like Cassie, how? If your money lame, that mean your pussy lame. And my click all stars, no rookie game. Versace couture on my decor. If it's scream rich bitch shit, I bag a law. 24 karat gold is how we goin' tally hoes and keep them bitches spinning like a motherfucking marigold. Queen, Aro, Bring sorrow. Coffee color Bugatti, a cream borrowed. Starbucks car trucks. My queen sip ace, play your car slut. Hard top, soft top, that's a tough call. Hundred bottles of Ciroc, that's a puff call. Body cold, hot cold. Fuck around and get my haters dipped in all gold. Gold all of my chain, my chain. gold all of my ring, my ring. gold all of my watch. my watch. Don't believe me, just watch. Du lyssnar på Jenny och vänner. Kvällens gäst Elisa Millberg. Vi eh, lyssnar just nu på All Gold All Girls. Det är Cassie tillsammans med Trina och en tjej som heter Lola Monroe. De gör en eh, remix på en låt som känns som att den har varit ganska stor senaste halvåret, åtminstone overseas. Ja, eh, verkligen. Det här var vårt... jag var i LA över jul och nyår. Mm. Det var vårt soundtrack. Jag tror att den gick varannan minut på amerikansk eh, satellitradio. Alltså Trinidad James, Precis, eh, den förlåt, här originalet, ja. guldtokiga eh, killen mm. eh, som har en, en, en, liten, liten nyfödd hundvalp i videon. Jag tycker att jag hoppas väldigt mycket på den, eh, den trenden eh, 2013. Ja, det, <laughs> det tror jag kommer gå bra för dig då. Ja. Mm. Guld, och små, små, små hundar. Det, mm. det tror jag vi kommer som se mer Man måste byta ut ofta. <laughs> Exakt. vad, vad gjorde du i, i LA? Vågar jag vågar man åt, fråga det? åt tacos mest och eh, drack margaritas. Ah, det var bara, verkligen bara semester, men jag försöker åka dit så ofta jag kan ja. och så länge jag kan. Sådär. Man brukar kunna se lite sådana semesterbilder ibland i, i din blogg på, på PSL. Mm. Eh, i, mm. i, mixen av eh, ny musik och, eh, och, lite annat. Saker som är fina, kan man, kanske man kan säga. Ja, <laughs> något sånt. Ja. Hur, hur, tänker du annars när du, eh, när du bloggar om musik, och, eller när du letar upp nya låtar? Har du, har du någon, ehm, någon strategi eller någon rutin för hur du gör det? Jag önskar att jag hade bättre rutiner för det, jag har inte riktigt några bra rutiner. Däremot har jag en, en väldigt tydlig känsla av att jag behöver, jag vaknar och behöver någonting. Mm. Och eh, på lite på samma sätt som man kan behöva spenat om man har för lite typ järn i kroppen. Ja. Ah. Så kan man verkligen få så här cravings av. Som en bristsjukdom det här med ny ja, musik. Precis. Men, nej men det behöver inte vara ny musik men det är att jag måste liksom, det gör det lite svårt att blogga, det är det som kommer till när man ska göra regelbundet. För att jag kan ha veckor där det är så här, allt som kommer passar inte in i mina behov. Och sen så blir det som att jag får någon slags eh, rockskörbjugg. Mm. Och att jag liksom inte kan... Ja, det är jätte, det är... Hur gör du för att bota den här eh, skörbjuggen då? Eh, då jag bara gräver och gräver men tyvärr ganska <laughs> planlös. Jag önskar att jag hade bättre strategier. Alltså jag gör ju såklart, jag kollar ju liksom Twitter och koll, du vet vanliga som, som man gör antar jag när man letar musik. Men, eh, Hur lång är din mp3-blogg-roll? Eh, jag, jag har inga, jag följer ingen på det sättet. Nej. Utan jag, nej, det är nog lite sådär beroende på vad jag, vad jag känner att jag behöver när jag vaknar. Har du något guldtips, liksom just, kanske den bästa källan till ny musik just nu? Har du något där du, där du har fått liksom dina dina vitaminer, dina musikvitaminer på sistone? <laughs> Nu, nu är jag tyvärr faktiskt lite mittemellan. Nu är det liksom lite oklart vad det är jag vill ha. Så nu, just nu tycker jag det är jätteknepigt och har varit det egentligen sedan nyår. Mm. Men eh, förra året så var jag ganska mycket inne på thisisrnb.com. Mm. Mm. Men eh, ja, som är en stor, eh, den största tror jag, rnb bloggen Men nu vet jag faktiskt inte vart jag ska härnäst. Vi ska strax lyssna på en kille som heter Chester Watson var, var hittade du honom någonstans? Och honom hittade jag på en annan blogg. Som, åh, den är bra faktiskt. En bra hiphop-blogg som heter Potholes in my blogg. Mm. Fresh the swag, bruh. Sitting back and I'm getting ass in Nebraska. Different flash in a different class, rolling grass up. New age, only spitting facts, no wax stuff. Yeah, that's how we do it, no taxing. My niggas coming through and we slashing with axes. Bag of fine chick, bat tats and an accent. Niggas tryna lie by my axe where the racks is. Uh, cause we don't do this for free. I'm zoo and I'm starved and the dude gotta eat. No clocking out, working all day, no sleep. Bring the block out, working all day, that shit. That's why we never asked where the streets went. Dude slanging trees, more cheese for the defense. KFC, two piece, hella it. little slop. But you see a dude still eating, a dude still chiefing, cause the rules don't matter. Don't need any beef, cause them tools go splatter, rather, tatter. Shooting bullshit, it do come backwards and your jewels get splattered. Where I'm from, many niggas wearing jewels getting snatched up. All about the cream, every fool got back up. Can't hear Jesus cause the weed is loud as Mack trucks. Phantom all black and the volume to the max. Doing drive by so they don't know where we at. All you hear is tires click, clack, booms of the gats. No cure for the madness, so it's like cancer. Bumping it, a hobo just became the death anthem the whip, flat like a dancer. They should pay in the blunt up and get slanted. Disrespect the fam, I'ma have to backhand ya. Niggas be hating, they hella mad cause I'm handsome. Go phantom rances on random. Kidnap the game and hold it with no ransom. A ghostly flow with hand clothes with no anger. Music without me is like dark with no Manson. Nigga just snuff them and leave they nose flaring. Slow motion, that's a board with bad bearings. People in awe, my gosh, just keep them staring. I like my fishes Pacific, so I copped a red herring. From the bottom like totes with no handles. African shepherd, I'm leading goats with no sandals. Niggas stay selling they soul for most stamina. Don't invite yourself, I'm the host with no manners, bitch. Du eh, lyssnar på Jenny och vänner. Jag är Jenny, Jenny Sehut. Mm. <laughs> Vännen ikväll är Lisa Millberg. Mm. Eh, vi sitter här i Röda rummet eh, på Underbron i Skanstull i Stockholm eh, och lyssnar på en kille som heter Chester Watson. Jag känner inte till honom sen innan. Vem Nej. är det? Eh, man har inte haft så lång tid på sig att känna till honom för han är jätteliten. Han är 15, eh, helt knasigt. Alltså varför är de så sjukt unga? Rapparna och producenterna är så himla unga ah, nu tiden. Vet, jag orkar inte ens. Vi snackar inte bara, jäm, inte bara jämförelse med en själv, utan de är bara jämförelse unga, med alla. unga period. <laughs> mm. De går alltid i högstadiet nu för tiden känns det som. Ja, nej, just det här fallet tycker jag är helt, helt obegripligt för jag tycker han är väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, vet inte så mycket om honom. Han är från St. Louis i Missouri. Jag tror han bor i Florida nu, men det kan jag hittat på nu, bara helt, det bara kom till mig att det Skit kan vara det. så. <laughs> Ja. um, vad, vad är det ehm. som du gillar med honom? Inte bara att han är ung hoppas jag. <laughs> jag tycker att han har en väldigt bra stil. Mm. Han låter, eh, jag får jättemycket så här Earl Sweatshirt-vibbar. Det är någon slags obrydd, eh, här kommer jag och min ryggsäck och så där. Han gör inte med ett ord så då lägger jag det sen som att det inte spelar någon roll. Alltså, här, det är en bra... Det är lite ryggsäckigt, mm, eller hur? Det är lite ryggsäckigt. Är det, är det din typ av, eh, av hiphop? Den lite soligare, laid back eh, stilen? Jag kan nog förr. gilla de eh, ganska många sorters hiphop, men jag kan definitivt ta den så här. Mm. Du mm. kan ta på dig <laughs> Ta på mig den här ryggsäcken. Ja. Jag tänkte på det här innan att just när det kommer till så unga artister mm. och kanske allra mest unga rappare Mm. Så, jag vill alltid att de ska låta så här störiga och, och just unga och eh, skita i och vara liksom vuxna och, och laid back och, och sådär. Mm. Men uh, där, där kanske våra åsikter skiljer sig åt lite när det kommer till rappen. Mm. Kanske. Mm. Men jag, <laughs> jag, jag tycker väl att den där obrydda stilen också känns ganska ung. Absolut. Ja. Eh, vi fortsätter lyssna på goa bitar här i Genom vänner. Vi går från eh, den tillbakalutade rappen till eh, någonting brittiskt igen. Det mm. är Samfa och Corless, mm. två grymma producenter från eh, London som eh, har slagit sig ihop i en eh, superduo, mm. vill jag kalla det. Mm. <laughs> det, här är, det här är mitt val, en av de låtar som jag har lyssnat eh, mest på de senaste veckorna. On the way heter låten. Mm. Stories, On the Way. Det ligger liksom som en så metronom, ett metronomljud, eller mm. datametronomljud i låten, tycker jag i alla fall. Du, mm. som, du som är musiker, känner du igen det? Ja, det är ju någon slags sån. Jag vet inte om det är det eller om det är en percussion som påminner om det, men definitivt något som ligger och räknar lite. Ligger och räknar lite, det är så att mm. det blir taktfast och snyggt. Mm. <laughs> ja, en av eh, mina favoriter från eh, senaste månaden, short stories i alla fall. Mm. Uh, det här har ju gått jättesnabbt. Ja. Jenny och vänner är ett kort format. Ja. <laughs> Man får inte breda ut sig så mycket. Nej, men jag måste faktiskt få säga, för jag glömde när vi pratade om Chester Watson. Ja. Hela poängen var att han har, eh, det finns, den låten vi lyssnar på heter Phantom. Och det finns ett helt mixtape som heter så. Mm. Som kom i oktober förra året. Och det, hörni ni, ska ni inte hålla där ner. Ni alla där ute. Ja, det var allt om det. <laughs> Från... Uh, ja, som sagt, vi är framme vid sista låten. Eh, mm. Det är någon som, en låt som vi har kommit fram till gemensamt kan man säga. Mm, kan eh, vår, säga. Vår musiksmaker skär sig, eller skärningspunkten eh, blir i, i How to Dress Well tydligen. Mm. mm. Och i en remix. Vad, vad är det för någon vi ska höra? Det är Elite Gymnastics som har gjort den lite mer fredag än vad den var innan. Mm. Mm. Uh, ja, vi avslutar med the And It Was You mm. i Elite Gymnastics-versionen. Eh, Tusen tack för att du kom hit eh, Lisa. Du, det är jag som ska tacka. Nästa vecka så kan ni höra Jenny och vänner på Tranan Bodenplan här i Stockholm tillsammans med musikjournalisten Lisa Elin. Hoppas att vi hörs då.